بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالغرب بل بالأدب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ربنا صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وبعد ايها الاعزاء نعيش ايام ايام رحمه ايام عزيزه ايام محرم المبارك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه واحتك هناك المسلمون باهل الكتاب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب يصومون يوم عاشوراء يصومون يوم عاشوراء فسالهم لماذا تصومون هذا اليوم فاجابوا انه يوم نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه من فرعون فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمؤمنون نحن احق بموسى منهم نحن احق بموسى منهم فصام النبي صلى الله عليه وسلم عشراء ثم قال ان عشت الى قابل يعني الى عام المقبل ان عشت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر لاصومن التاسع والعاشر اختلافا مع اليهود وددت ان تكون وأن يكون هذا الدرس يتكلم عن حرمات هذه الأيام ولكن ولكن الأوضاع التي جرت هذه الأيام الأخيرة وهذا التجرد والاعتداء الاعتداء باطل باطلا هل يتذكرون هل يتذكرون ماذا فعل بهم فرعون الذي كان يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم ولكن الله سبحانه وتعالى لما طغى فرعون طغى استكبر علا في الارض بعث الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الايام نبيا موسى عليه الصلاه والسلام فنجى المستضعفين في الارض الذين كانوا يوحدون الله سبحانه وتعالى Le temps est très court. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on le remercie de nous avoir donné la possibilité de venir à Salat el-Jumu'ah. Venir assister à la prière du vendredi. demandant à Allah Jal qu'il nous pardonne l'ensemble de nos péchés. Nous vivons des jours sacrés où lorsque le prophète Mohammed est arrivé à Médine et qu'il a rencontré les gens du livre. Il a rencontré les gens du livre. Et il les a vus jeûner le dixième jour de Muharram. Al-Yahoud, les Juifs, Al-Kitab, les gens du livre, jeûnaient le dixième jour de, de, Muharram. Le prophète s'interroge et ils lui disent c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le peuple d'Israël de l'emprise de Pharaon. Donc chaque année on le jeûne. Et lorsque le prophète alayhi wassalam, voit cela, il dit Nous, croyants, nous devons aussi commémorer le jour où le prophète Moussa alayhi wassalam, fut sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son peuple. Et il dit Si je vis jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le neuvième et le dixième jour, afin que l'on se distingue de Al-Kitab afin qu'elles sont distinctes, On n'est pas comme eux. Il faut toujours que le musulman se distingue. J'aurais voulu parler continuellement aujourd'hui dans ce dars de la sacralité de ce jour. Mais les événements nous devancent. Les événements nous devancent. Et le croyant ne peut pas rester bouche cousue devant une telle chose. Lorsque on opprime un peuple, lorsque on se donne le droit, on se donne le droit à tout azimut. On se donne le droit, malgré tout ce que tout le monde pense, de venir et de tuer des femmes et des enfants gratuitement Ne se rappelle-t-il pas que dans ces jours, il y a quelques centaines d'années, comment Pharaon, comment Pharaon opprimait le peuple d'Israël. Pharaon tuant les nouveau-nés, les enfants, des bébés. Pourquoi Parce qu'il pensait qu'il était au-dessus des lois. Parce qu'il pensait que rien ne peut l'atteindre. Parce qu'il était hautain, comme l'est aujourd'hui l'entité sioniste. se ressemblent. Ils auront le même devenir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils le savent, lorsqu'ils étaient opprimés, qu'est-ce qu'il a fait Il les a sauvés. Il a envoyé quelqu'un qui, lorsque Pharaon pensait être Dieu, lorsque Pharaon pensait être le Dieu suprême, il pensait être impuni, qu'il pouvait faire ce qu'il veut. Il donne la vie à qui il veut, il donne la mort à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala vient lui rappeler les règles du jeu. Il dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il se, il se rappelle ce jour-là Et s'ils ne se le rappellent pas, nous on les rappelle. On leur dit, nous, musulmans, nous sommes une communauté. Nous sommes une communauté. Que tu sois à Gaza ou à Belfort, tu fais partie de la même communauté. Lorsque lui, il a mal, moi j'ai mal ici aussi. Ceci est votre communauté. Une seule communauté. Jama'ah al-Qur'an. Unie par le livre sacré. Al-Qur'an al-Karim. Jama'aha Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Unis par le prophète Muhammad alayhi salatu wa Une seule communauté. Lorsque vous avez mal, on a mal. Lorsque vous êtes opprimé, on dénonce l'oppression. Car c'est pas juste. Ce n'est pas juste on ne peut pas dire que le peuple qui défend sa terre, qui défend le droit de vivre sur ses terres, sont des terroristes. À qui ils veulent faire avaler la pilule À qui on veut faire croire le plus grand mensonge Ils sont chez eux. On les chasse de leur demeure. On les tue Et à la fin du compte, tu dis c'est des terroristes On n'oublie pas. Il faut pas oublier. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran karim il nous raconte des histoires qui ont eu lieu il y a des milliers d'années. Il te raconte l'histoire de l'humanité. Lorsqu'il a créé Adam, et comment que ça s'est passé avec Iblis Il te dit n'oublie pas l'histoire. Car c'est l'histoire qui fait de toi aujourd'hui quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de responsable. Une personne à qui on donne la leçon. On dit ce sont des terroristes. On n'oublie pas l'histoire. Dans les années 40, 30 secondes. 30 secondes sur Hiroshima. 300 000 morts. 30 secondes sur Tokyo. 250 000 morts. Et à la fin de l'histoire, tu viens donner des leçons Tu tues des gens par milliers voire par millions. Et à la fin de l'histoire, tu traites les gens de terroristes Ne donne pas de leçons. On n'a pas de leçons à recevoir d'un pays criminel comme celui-ci. Il faut avoir le courage de le dire, il ne faut pas avoir peur. Ils sont rien. T'as peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'as peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on tue des gens gratuitement et par milliers. Et on dit c'est normal. Et quand il y a des gens qui se défendent, ils défendent leur terre, ils défendent leur famille, on dit que c'est des terroristes. Faut pas nous faire, faut pas nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Quel est le message de l'islam Quel est le message de l'islam C'est un message de haine C'est un message de guerre C'est les musulmans qui font la guerre dans le monde Ou ils se défendent C'est un message de haine qui se répand dans le monde Oui, mais ce ne sont pas les musulmans qui le font. Les musulmans ont beaucoup de défauts. Mais s'il y a un défaut qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils n'attaquent pas les autres. c'est qu'ils n'attaquent pas les autres pour un bien qu'ils ont. Non. Ils sont contents de ce qu'ils ont. Et ils vivent comme ils peuvent. Par contre, ceux qui font des bons discours, ceux qui ont, qui font de grandes audiences, à ceux-là, oui. Ceux-là, ce sont des oppresseurs. Ceux-là, ce sont des agresseurs. Quel est le message de l'islam Moi, je ouvre le Coran. Il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur que le livre des musulmans pour comprendre ce que c'est que les musulmans. Approchez-vous, Inch'Allah. Approchez-vous. Serrez-vous les plats, Inch'Allah. Il fait assez froid à l'extérieur, Inch'Allah. Essayez de. <coughs> J'ouvre le Coran et regarde le message universel. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Qul ya ahl al-kitab Dis oh gens du livre, juifs, chrétiens, ta'alaou, ta'alaou, venez Venez Il a kalimatin sawa'in baynana wa baynakum Venez qu'on s'unisse sur une parole qui est la même qui nous unit, nous et vous, إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله qu'on associe rien à Allah, qu'on n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله et que les uns ne prennent pas les autres que les uns ne prennent pas les autres comme maîtres et seigneurs aujourd'hui les uns font quelque chose et les autres ils disent c'est bien, ils se défendent on est d'accord comme si qu'ils étaient, ils étaient impu... C'était des personnes qui sont au-dessus des lois. فَإِن تَوَلَّوْا Et s'ils ne veulent pas, فَقُولْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّ مُسْلِمُونَ Si vous ne voulez pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre, comme étant notre Dieu unique, alors témoignez que nous, nous aujourd'hui, on est soumis à lui. Ce n'est pas un message qui est grand. Ce n'est pas un message qui unit. N'est-ce pas un message humain, mettant les gens sur le même piédestal Croyant et non croyant. Celui qui est supérieur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis musulman, je pratique, je ne suis pas meilleur que le non-musulman. Je suis meilleur devant Dieu. Mais dans la vie, je ne suis pas supérieur à lui. J'ai les mêmes droits. J'ai les mêmes droits. Comme il n'a pas le droit de me frapper, je n'ai pas le droit non plus de le frapper. C'est pas ça un discours de justice c'est pas là un discours qui unit les, les hommes. N'est-ce pas là le meilleur discours du vivre ensemble Il est chez nous. Il faut que nous d'abord on le comprenne, qu'on le mette en application dans notre vie. N'aie pas honte de ta religion. Si tu as honte de ta religion, c'est parce que tu ne la connais pas. Vous savez pourquoi on, hait les musulmans aujourd'hui Pourquoi on hait les musulmans Pour une chose. Parce que le musulman, il dit la ilaha illallah. C'est la seule chose. C'est la seule, la seule barrière qu'il y a entre toi et lui. C'est que lui, quand il veut te proposer quelque chose, tu lui dis ça, je ne peux pas faire. J'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te dit non, vas-y, c'est bien. C'est bien, profite. On vit qu'une fois. Toi, tu dis non, je peux pas. Ça, je peux pas toucher. Ça, je peux pas toucher. Moi, je veux avoir une vie propre. Ah oui, ça gêne, c'est vrai. C'est pour ça que tu es son ennemi. Et tant que tu resteras comme ça, il sera toujours ton ennemi. Toujours. Il sera toujours ton ennemi. Tant qu'il voudra te forcer à devenir comme lui, il sera toujours ton ennemi. Quand est-ce qu'il arrêtera de devenir ton ennemi Le jour où il t'accepte. Le jour où il dit, tu es libre de faire ce que tu veux. Prie, jeûne, abstiens-toi. Là, je t'accepte. Là, tu n'es plus mon ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran karim Allah ne vous empêche pas d'être amis avec les gens qui ne vous combattent pas pour la religion cest qui te combat pas, qui te respecte. Il te donne, il sait tes valeurs, il les connaît, il les respecte, il ne les remet pas en cause. L'islam, il faut le connaître. Et quand tu le connais, tu marches avec fierté. Tu dois pas avoir honte. Tu marches avec fierté, tu expliques. Tu dis, Wallah, ce qui se passe, voilà, il se passe ça, ça, ça. Dans tout le monde, regarde le monde. Ils disent, ouais, partout il y a des musulmans, il y a la guerre. Non, c'est pas ça. Partout où il y a les musulmans, il y a des biens que vous voulez prendre. Et les musulmans ne vous laissent pas les prendre. Ils se battent. Voilà comment c'est. La réalité, c'est ça. Il y a des choses sous la terre que tu veux prendre parce que tu as toujours faim. Ce que tu as ne te suffit pas. Alors tu veux prendre par la force. Et voulant prendre par la force, l'autre en face ne laisse pas. C'est chez moi. ce que tu veux défoncer la porte C'est chez moi. Mais je ne vais pas se laisser faire. Ah non, tu dois, tu dois laisser rentrer. <coughs> Voilà la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Le musulman doit vivre avec cette conscience. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire jadis à Banu Israël, c'est pour une cause. Parce que dans leur cœur, il y avait la ilaha illallah Muhammad dire, il faut combattre. Combattre comment Combat d'abord toi-même. Si ton cœur, il est pur, si dans ton cœur, il y a la foi, l'aqidah sahiha, alors tu es fort. Il suffit que tu lèves les mains, Allah, il donne. ils disent, oh, qu'est-ce qu'il raconte Alors continue à lever les mains. Si tu penses ça, ta foi elle est faible. Si tu penses ça, ta foi elle est faible. Allah subhanahu wa ta'ala, de par l'histoire, tout le temps, c'est quand les personnes, les, les croyants, quels que soient, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant, c'est lorsqu'ils sont opprimés, tellement oppressés, qu'ils pensent que la victoire ne peut pas venir. Parce qu'on oublie Allah subhanahu wa ta'ala c'est quand tu penses qu'il n'y a plus rien à faire et que tu ne peux t'en remettre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que les cœurs se remplissent de foi parce qu'ils n'ont nulle part où aller. C'est là que la force, elle vient. Comment tu peux demander une force ailleurs alors que tu sais que le plus fort, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ton meilleur allié. C'est ton meilleur allié. Donc, voilà l'alliance où elle doit se faire. L'alliance se fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si nos cœurs ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il répond. Il répond tout le temps à l'appel. Donc c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا في كل مكان في غزة وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعداء الدين اللهم انصرهم على أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام إنك ربنا ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واحفظنا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله